Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli dragi slušalci ponovno na Talas NXS Web Radio podcasta u još jednu novu emisiju, Tech Up naravno, gde ćemo danas pričati o jednoj e, veoma interesantnoj temi koju smo takođe dobili pitanje od vas e, jedan Nikola iz Zemuna nam e, je poslao pitanje da ima stari kompjuter i zanima ga šta to znači upgrade računara, odnosno šta on to treba da uradi da bi poboljšao svoj računar. Mislim da definitivno bi to bila interesantna tema koja će verovatno interesovati e, većinu vas koji imate malo starije računare. Tu je naravno sa nama Dušan, generalni e, urednik TK Podcast e, portala. Dušane, dobar dan. Dobar dan. I on će nam danas takođe pomoći da razjasnimo neke stvari vezane za e, sam upgrade. Pa da ne dužimo puno, da ne zaboravimo naravno i našeg sponzora, servisi prode računara potročko PC i možemo odmah krenuti sa emisijom. Pa da krenemo. Prvo, Dušane, da razjasnimo šta znači upgrade računara, s obzirom da je to strana reč. Pa u principu nadogradnja računara ili zamena postojećih komponenti, odnosno delova e, matične ploče, grafičke kartice procesora, RAM memorije i slično. U cilju se poboljšaju performanse obično računara. Mm -hmm, dobro. Znači, neko ko ima stari računar, E, bi trebalo da nadogradi određene komponente svog računara da bi, da kažem, bio u korak sa, možda ne da ima, da kažem, najnovi računar, ali da poboljša od čega bi, na primer, trebalo prvo da se krene kada je u pitanju upgrade? Šta bi bilo, da kažem, glavna stvar od koje se kreće upgrade? Pa, u principu, ta neka osnova, mada opet zavisi prema nameni, ali, na primer, E, matična ploča se opet uzima prema onome da li će to biti računar koji će biti korišćen e, generalno recimo za, za glavno kućno korišćenje recimo internet i slično e, tu se može ići sa nekim najosnovnijim komponentama bukvalno samo da se tako reći sastavi računar koji će moći da radi normalno dok recimo postoje matične ploče za određene namene, ako je potrebno imati više skladišnog prostora, onda se kupuju matične ploče sa više tih sata portova, matične ploče dakle, koje će podržavati jače komponente ako je potreban jači računar za posao ili za druge namene pa i slično. Tako da u principu, u principu matična ploča, procesor i RAM memorija. To je neka osnova od koje bi trebalo uvek da se krene, ostalo može da se relativno lako nadogradi. Dobro. E, naravno, poznato je svima, bar se nadam da je poznato, da generalno, pogotovo stari računari, postoje ploče koje podržavaju napred jednu do dve generacije procesora, ali postoje i jeftini modeli koji definitivno neće moći da se upgradeuju, tako da u tom slučaju znači da mora da se kupi, jel tako, potpuno nova ploča, novijeg datuma. Pa upravo tako, tu postoji da je uglavnom podela e, recimo na i dan danas, odnosno još uvek dva glavna, to je dva jedine proizvođača a, procesora za, za računare Intel i AMD a, i uglavnom je Intel ima tu neku politiku da recimo sa svakom novom serijom procesora ide na novi soket odnosno mora se bukvalno menjati matična ploča da bi se zamenio procesor, dok recimo kod AMD-a čak i dosta starije ploče od pre 3 godine ili više mogu, mogu podržavati ove nove procesore koji recimo izlaze sada. Dobro, mi ćemo u nekoj posebnoj emisiji pokriti e, definitivno priču o procesorima, tako? E, tako da, koliko je memorija bitna? Ja mislim da je memorija takođe jako važna što se tiče, e, što, da kažem, a, ka, samog rada računara, ali tako? Pa, naj, u principu generalno neko pravilo bi bilo, to je nepisano pravilo da je bitniji kapacitet od brzine, što je ok u principu za bilo kakav regularan rad, pa čak i za recimo uh, da kažem, neko malo naprednije korišćenje, naravno u, u kućne svrhe, tako reći, uvek će biti bolje da se, recimo, da se kupi veća količina RAM memorije nego njena brzina, dok recimo osobama koje rade, na primjer, odnosno rade neki rendering ili slično, a, bit će im potrebno zapravo oba, ali to su osobe koji mogu više da uložu računar i slično, dakle, tako da a, u većini slučajeva bolje ići na kapacitet nego na, na brzinu. Dobro, znači mi se generalno baziramo na prosečnog korisnika kućnog računara, znači tu i tamo poneka igra i ono, internet, malo muzika i tako dalje, znači ništa preterano na, e, napredne funkcije što se tog dela tiče, znači njima je namenjena ova emisija inače. Mhm. Tako da u tom smislu, e, koliko bi bio neki standard e, što se tiče količine RAM memorije trenutno? koliko bi minimum trebalo neko da ima sad u svom računaru? Pa u principu računari sa recimo sa ovim da kažem novim operativnim sistemima će raditi sasvim fino, opet zavisi recimo do cele cele konfiguracije računara, ali 4 GB, 4 do 8 je da kažem neki minimum koji bi trebalo, čak što više 8 GB bi moglo da bude i sasvim dovoljno za bilo šta, čak i za računar koji se pavi recimo za, za igranje, na primjer, ili u svrhu gaminga Mm Mhm, dobro. A da li to, s obzirom na primjer da se menja ploča, da li to povlači za sobom, na primjer, promenu grafičke kartice ili, ne znam, hard diska možda, ili, znači, ili te komponente mogu da ostanu ukoliko se menjaju ploča i procesor i memorija? To da su... i to razjasnimo našim slušalcima to su, to su komponente koje su praktično standardizovane, odnosno imaju, imaju svoj uh, priključak, tako reći, odnosno recimo u, uh, kod uh, RAM memorije, na primjer, to je recimo DDR2 ili DDR3 slot uh, i praktično svaka DDR3 memorija će funkcionisati na bilo kojoj ploči, tako da a, uh, nije nije toliko rigorozno, pogotovo što su ti, a, uh, to je RAM memorija mnogo duže recimo a, uh, se koristi nego E, jedna određena serija procesora, pa samim tim ne povlači promenu matične ploče, a iste situacije za grafičke kartice i hard diskove, svi idu preko istog toga, recimo u slučaju grafičke kartice PCI Express slot koji je godinama unazad isti, nije menjan, e, isto kao i na primjer hard diskovi koji idu preko SATA portova koji su takođe dakle nekoliko godina unazad već isti tako da Uglavnom, ono što najčešće uslovljava promenu matične ploče jeste promena procesora i to kod određenog proizvođača. Dobro, znači ploča, procesor i memorija e, se smatraju, e, da kažem, glavnom definicijom upgrade računara. Sve ostale komponente generalno mogu da ostanu i ne znam, DVD-ROM, hard disk, e, audio, video kartica ako postoje, kućište ostaje, znači to su tri glavne komponente koje se menjaju i samim tim se sam računar ubrzava, ali tako? Upravo tako. Koliko bi sad bio pošto generalno ne pričamo o cenama, to može da se varira, jel? Ovaj, ali koliko bi bilo sad realno da neko odvoji okvirno para, znači da li je to 10, 15, 20, 30 hiljada za neki upgrade na bilo šta novije? Pa, u principu, ako se isključivo radi upgrade, pošto u tom slučaju bi, da kažemo, neka većina stvari mogli da se iskoristi sa prethodnog, odnosno sa recimo sadašnjim računara, uh, pod uslovom da se menja, na primjer, samo e, matična ploča, procesor e, i slično, RAM memorija, recimo sadašnja koja se koristi DDR3, već neko vreme postoji tako da je moguće da je i ranije takođe bio kupljen računar sa DDR3 memorijom, to je recimo neka cena od upravo tako negde, dakle 15 do 20 hiljada za neku solidnu e, matičnu ploču procesor koji opet neće morati da se menjaju tako brzo, već će moći da koriste dakle par godina narednih. Dobro. Nar I naravno različimo jednu jako bitnu stvar, ne znam da li smo to pomenuli, Um, ako je neko bio, sam primjer, na AMD-u i želi da pređe na Intel, primjer radi, znači on će morati da promeni i ploču i procesor, svakako. Upravo tako, dakle, pošto je totalno, mislim, dve različite firme, glavni konkurenti, jedini konkurenti, uh, sve različito. Od, od cenovno, cenovne pozicije procesora do performanciji, i naravno matična ploča, dakle jedan ne može fizički da se postavi na, na matičnu ploču drugog proizvođača. Da, i e, ono što takođe što sam primetio je nekako da AMD-ove komponente su uvek za nijansu jeftinije u odnosu na Intelove i ploče i procesore. Ali kažem, da. nećemo pričati konkretno o procesorima, to će biti tema za neku našu buduću emisiju svakako, ali konkretno što tiče samih ploča, imam utisak da su AMD-ove e, ploče jeftinije u odnosu na Intelove. Pa, u principu eh, bolje AMD ima mnogo bolju poziciju kada su u pitanju, da kažem tako, te neke entry level mainstream, onako nešto u srednjem segmentu eh, što, da kažemo, svako može da priušti i što će zapravo raditi odlično. Dok je recimo Intel, pošto je generalno veća firma, ima više novca za ulaganje i slično, eh, može sebi da priušti veće cene, ali svakako performanse su definitivno bolje. Pa, plaće se više, u principu za uh, za, na primjer, Intelov hardware, ali isto tako, dakle, dosta se i dobija. Dobro, ali, na primjer, sad prosječan korisnik koji ne zna, želeo bi da odradi uh, upgrade, želeo bi da kupi nešto, kako on sad da zna šta bi bilo tu pametno da on uzme, da li da ide na amd u mašinu, da li da ide na Intelovu mašinu, ili da li to zavisi od samo financijske e, konstrukcije, znači koliko može da izvoji para, ili to ipak zavisi od njegovog, odnosno šta će on raditi s tim računarom, tako da moramo dati neki razlog zašto bi neko ovaj, prelazio na neku drugu platformu eventualno ili zašto bi radio upgrade računara kad ima ljudi koji imaju ovaj, računare sa 2 GB i kojima radi posao, na primer, koji su penzioneri. I e pa upravo to najčešće u pitanju sama namena. Uh, uglavnom, mada i to opet neko nepisano pravilo, uh, da ljudi recimo koji zarađuju praktično sa radom na svom računaru eh, koriste uglavnom Intel komponente jer kada se pređe taj neki segment od nekih 200 eura i slično, a, konkretno u, u smislu procesora AMD tu nema šta da ponudi, Njihova najbolj, njihovi najbolji procesori su tu već nekde oko 180 eura, i to je to. To su odlični procesori za, za te pare, ali jednostavno nakon toga oni nemaju ništa da ponude dok recimo Intel ima fantastične komponente koje jednostavno ljudima kojima treba za tako nešto za video editing i slično neke programe dakle za arhitekturu i slično to je jednostavno neprikosnoveno dakle osoba koja će uložiti recimo 500 ili 1000 euro procesor će sigurno da povrati taj novac za mesec dana ili, ili čak i manje dakle tako da opet to je nešto najviše zavisi od same namene za prosečnu osobu u tom nekom jeftinijem segmentu ili nekom srednjem segmentu AMD obično nudi isto ili bolje za nijansu od recimo uloženog novca u odnosu na, na recimo ono što će neko dobiti korišćenjem tog računara. Ali kada se, kada se pređe dakle, na ta neka srednja klasa a, i, i viša klasa, dakle, tu je već Intel, dakle, jednostavno, u principu jedini je AMD trenutno nema šta da ponudi prosto u, u tom segmentu. I dobro, i na kraju, E, što mislim da bi bilo zanimljivo pogotovo mlađoj populaciji, a to je što se tiče gaminga. Znači tu smo već napomenuli da minimum 8 GB RAM bi bilo dobro da kompjuter ima koji će da se bavi aktivnije igrama, pogotovo novim naslovima. Mhm. Može naravno i više, evo. E, šta njima da savjetujem? Na primjer, ako bi neko ko ima gamersku mašinu sada, želeo da je upgrade-uje. Znači ima dobru grafiku, ima dobar hard disk i tako dalje, sad bi on želeo, ima sad možda neki AMD procesor, znači da li bi savjetovali da ostanu u AMD-u ili da ipak prelaze na Intel? Pa, ako neko već koristi AMD, velika je šansa da će moći da iskoristi, na primjer, sadašnju, to je trenutno matičnu ploču e, i samo dokupi procesor, odnosno promeni procesor. To je ono što je u principu još, jedna, još jedan plus kod AMD-a. Uh, e, ovi procesori, dakle, koji su sada aktualni, odnosno aktualni su već dve godine, uh, su sasvim dobri, odnosno čak što više odlični za recimo, za recimo gaming pošto u mhm. principu to obično nisu računari preko koji će neko zarađivati, već se koriste prosto za zabavu. E, tako da možda čak i nije, i nije loše dakle, ne, ne trošiti velike pare na Intel kada razlika nije uopšte toliko velika. Znači možda bolje uložiti u više memorije, ako neko ima 8 možda uzeti još više rama 12, 16 ili tako. Mislim Upravo bi to tako. bilo mnogo bolje ulaganje Aha, dobro. Ili, ili, čak, ili čak grafičku karticu, jer se sve svodi, pogotovo kod igara, dakle 60, čak i 70% iskorišćenosti se svodi na grafičku karticu, tako da svakako je bitnija od procesora. Dobro. To smo ujedno pokrili, mislim da smo pokrili sve što se tiče pitanja, nadam se da je naš e, slušalac Nikola e, zadovoljan odgovorom koji je dobio od nas. Dušane, kao i svaki put, hvala što si bio sa nama i podelio nam svoje savete. Hvala. A vi naravno ostanite uz NXS Web Radio podcast do neke sledeće emisije. Naravno šaljite nam vaše pitanja na nxsradio.yahoo.com i naravno posetite naš sajt nxsradio.com. Do nekog sledećeg susreta, moje ime je Nenad i ja vas pozdravljam. Ćao, čao! Pozdrav! Tech Up Podcast